Три сліпих сестриці за Метерлінком. Три сліпих сестриці, що не знали зради, у руках тримали тліючі лампади, піднялись на вежу, на забралі стали, піднялись на вежу і сім днів чекали. Проказала перша, що не знала зради. Чую я сестриці світло від лампади проказала друга тихими вустами, бачу, королевич стукає у браму. Третя найсвятіша, що не знала зради. Каже, вже погасли наші три лампади.